Всім привіт! З вами Радіо Бука та я пані Ганна. Сьогодні ми презентуємо вам короткий любовний роман, який зветься Шахрайка в мережі. Про що цей роман? Про дівчину Кіру, яка потрапила у лапи закону як професійний хакер. Дівчина вирішує допомогти слідству знайти небезпечного злочинця взамін на свободу та захист від свого спільника. Проте в неї є одна таємниця, яка змінює все. Розпочинається прихована гра, адже ніхто не збирається виконувати умови договору. І від мене невеличке прохання. Якщо ви ще не підписані на наш канал з безкоштовними аудіокнигами українською, підпишіться, будь ласка, і натисніть дзвіночок, щоб завжди знати, коли в нас виходить нове відео. Приємного прослуховування. Кристина Осецька Шахрайка в мережі. Високий чоловік з агатовим волоссям зайшов до кімнати та зневажливо кинув свій погляд на дівчину. Вона сиділа з гордо виправленою спиною і вдавала, що її зовсім не турбують холодні наручники, які скували тонкі зап'ястя. Слідчий, наче хижак, переможною ходою обійшов свою затриману та сів за стіл навпроти неї, уважно свердлячи поглядом та випробовуючи її терпіння на міцність. Ангельська зовнішність змушувала сумніватися, чи справді вони схопили злочинницю. Дівчина дивилась на чоловіка невинним поглядом з під густих вій своїми сапфіровими очима. Кучеряві пасма кольору спілої вишні вільними локонами спадали на плечі, а проста світла сукня вдало підкреслювала тендітний стан. Чоловік збагнув ця дівчина дуже схожа на ту, кого він колись кохав і втратив тільки цієї відсутні веснянки, а у його покійної дружини вони рясно вкривали обличчя. Щоб відігнати непотрібні спогади, першим порушив тишу. Отже, ти попалася. З доказами, які ми маємо, проведеш багато років у в'язниці. Шкода, що вся твоя молодість буде змарнована там. Дівчина навіть не поворухнулася та не виказала свого страху. Вперто байдуже дивлячись в сірі очі і навіть не кліпала, наче намагалася заворожити його. Він демонстративно відкрив теку та сховав свій погляд у документи. Василіна Васильєва, значить, ім'я хоч справжнє? Ні. Мене звати Кіра. Її голос видався знайомим і тужливими нотками заграв на струнах пораненої душі. Таке откровення здивувало. Не думав, що вона так швидко піде на контакт. Чоловік закрив теку, надбало пересунув зібрані матеріали на кінець столу та зацікавлено зиркнув на дівчину. Її обличчя не виказувало жодної емоції. Здавалося, вона взагалі нічого не відчуває. Він склав руки в замок, ніби підготовувався слухати довгу слізну розповідь про невинуватість. Гадаю, не все, що в цій папці правда. Якщо співпрацюватимеш зі слідством, твій термін ув'язнення може зменшитися. Я готовий вислухати, як такій юній дівчині вдалося здійснити ряд хакерських атак, пограбувати кілька фірм та зламати сторінку в соціальній мережі начальника поліції і поставити на його аватарку свиню, розсилаючи непристойні повідомлення. Дівчина ніби згадала щось веселе, посміхнулася. На її щоках утворилися милі ямочки та надавали їй особливої харизми. Невже останнє цікавить вас найбільше? То було заради розваги, щоб привернути до себе увагу. Розцінюйте це як мій поклик про допомогу. Мене змусили, не залишили вибору. Вона злегка нахилилася вперед, і її скромне декольте показало трохи більше, ніж того вимагає пристойність, розбурхуючи увагу в думках слідчого. У те, що я вам скажу, важко повірити, але це правда. Мене обманули. Я підписала контракт, погодилася на медичний експеримент, але мені не повідомили правди. У моїй голові імплант. Я потрапила в автокатастрофу і сильно пошкодила мозок. Тоді мої рідні розглядали цей варіант як повернення до нормального життя, мало думаючи про наслідки. Мені вживили якусь новітню розробку, і тепер я можу безперешкодно підключатися до мережі навіть без комп'ютера. Можна сказати, моя голова це великий сервер з цілодобовим доступом в інтернет. Чоловік не зводив своїх сірих очей з дівчини. Справді, те, що він щойно дізнався, більше нагадувало фантастику. Відколи він працює на цій роботі, чув багато різних неймовірних історій, але ця взяла першість у своїй оригінальності, вдав, що повірив їй. Де тепер гроші компанії, які ти вкрала? Вони на рахунку у Юрія Савського. Можете перевірити, там вся сума. Він змусив мене зробити ці злочини, шантажував, що надасть таблетки, які необхідні моєму організму, щоб не відбувалося відторгнення імпланту. Пізніше я з'ясувала, що то були звичайні вітаміни. Юрій обманув мене доведи, що ти говориш правду. Дівчина підняла куточки своїх пухких губ, намальованих нюдовою помадою, а в її очах заблищали хитринки. Складалося враження, що їй відома якась таємниця. Я багато знаю про тебе, Вікторе. Несподіваний нахабний голос та безпідставний перехід звертання на ти насторожив чоловіка. Відомо все, що є у доступі в мережі, а також бачу твій баланс на банківському рахунку, і, судячи з нього, гроші тебе не люблять. Хоча я допоможу тобі це виправити. Щойно твій рахунок збільшився на 100 тисяч гривень. Перевір. Смартфон пропищав неприємним звуком, що сповіщало про нове смс. Слідчий з недовірою поглянув на екран. Повідомлення з банку свідчило, що йому перекинуло 100 тисяч. Ти щойно вчинила злочин на моїх очах? Але як? Ти ж навіть ні до чого не торкалася. Мені не потрібно до чогось торкатися. Я ж казала, все в моїй голові. І не хвилюйся. Це гроші Савського, йому не шкода. Чоловік легенько жбурнув телефон на стіл, ніби пристрій винен у його бідах, та поклав долоні на лікті. І тільки тому, що в мене з'явилися гроші, які, до речі, доведеться повернути, я маю тобі повірити. Хочеш, і на твоїй аватарці в соціальній мережі красуватиметься свиня. Не чекаючи відповіді, Кіра на мить заплющила очі. Готово, оціни. Чоловік з недовірою знову взяв телефон до рук. Його брови здивовано поповзли вверх, і на широкому лобі утворилися зморшки. Сурикат? З екрана на нього глузливо дивився сурикат, стоячи на двох лапах та виглядаючи когось у пустелі. Дівчина розслаблено привела ногу на своє коліно, її сукня ще більше оголила струнки ніжки. Вирішила не повторюватися. Не хвилюйся, я й сама до кінця не розумію, як ця штука в моїй голові працює. Мені потрібна твоя допомога. Допоможи позбутися Савського. Він мене переслідує, хоче вбити, вважає некерованою лише тому, що я відмовилася виконувати його протизаконні махінації. Чоловік стільки разів слухав байки про невинуватість злочинців, що навіть цей ангельський вигляд дівчини не переконав його. Впевнено, не виказуючи жодних емоцій, крізь зуби процідив Ти злочиниця, його спільниця. Дівчина забрала руки зі столу, що й досі перебували у полоні металічних кайданків, та примостила на своєму животі. Щойно твій банківський рахунок поповнився на сто тисяч гривень. Я скажу, що ти взяв хабар за моє звільнення, а потім зажадав більше. Боюся, у тебе немає вибору. Тобі не повірять, що я настільки дурний, щоб відкрито світити хабарями на банківському рахунку. Можливо. Але якщо я покажу їм доволі правдиву приписку, взяту на твоїй таємній електронній пошті, де ти сам натякаєш на хабар. А ще я покажу їм матеріали по справі Литвиненко. Вони повірять. Чоловік зблід. Така реакція її забавляла, і дівчина навіть не намагалася приховати це. Тепер ми в одній упряжці. Я прошу тільки допомогти, захисту від Юрія, якого дуже боюся. Він знайде мене й уб'є, витягне цей клятий імплант, який коштує дуже дорого, а без нього я помру. То як? Ти допоможеш мені? Чоловік грізно насупив брови та важко зітхнув. Намагався не показувати своїх емоцій, але Кіра бачила зачепила його заживе. Зараз він дуже жалкував, що не увімкнув диктофон, недооцінив цю дівчину і не провів допит як слід сильно стиснув губи та байдужим тоном вимовив Ми допомагаємо всім, хто цього потребує. Не варто мене лякати справи Литвиненко чи ще чимось сумнівним. Розслідування довело мою невинуватість, мені нема чого приховувати. Якщо тобі погрожує Савський, пиши заяву, і поліція цим займеться. Дівчина звабливо нахилилася та знову поклала руки на стіл. Віктор розумів вона щось приховує, і навіть не впевнений у наявності такого імпланта в її голові. Кіра заперечно похитала головою. Ти не зрозумів. Я хочу без заяви. Не бажаю сидіти у в'язниці. У мене є докази причетності Савського, а моє ім'я просто забудь. На підтвердження своїх слів я надіслала тобі одне відео переглянь. Телефон чоловіка знову ожив, сповіщаючи про повідомлення. Віктор взяв його до рук та увімкнув на трансляцію. Його обличчя нахмурилося. Кожна клітинка виказувала біль, а в тужливих очах застигла журба. Вимкнув відео, навіть не додивившись, та намагався не показувати свого збентеження. Ти можеш і далі здійснювати злочини. Я не можу просто забути. Дівчина невдоволено пирснула. Говориш, як він. Юрій сам створив мене такою, а тепер жалкую, що наділив цими можливостями. Я просто хочу спокійного життя. Не знаю, де переховується Савський. Коли я втекла, він покинув лабораторію. За місцем прописки не проживає, користується старим кнопковим телефоном без виходу в інтернет. Підозрюю, що чоловік заліг на дно і навіть не виходить зі свого сховку. В онлайн камерах міста його теж не бачили. Для мене він невидимка. протор Савського до в'язниці. Забудь про моє існування, я знищу всі матеріали по справі Литвиненко. Чоловік мовчав, підвівся та повільно підійшов до вікна, відчинив його, і у кабінет увірвалося прохолодне повітря. Його обличчя стало кам'яним, проте у душі вирував ураган. Злило, що якась дівка насмілилася його шантажувати та висувати умови. Кіра бажає погратися. Що ж, він влаштує їй ігри а потім вона багато років проведе за гратами. Зараз необхідно, щоб дівчина йому довіряла. Добре, я допоможу тобі, але маю мати хоч якусь зачіпку, як знайти Юрія. Він сам мене знайде. Я тому й дозволила поліції схопити себе. Тобі варто лише за мною стежити. Віктор задумався. Розумів, вплутується в складну справу, але йому необхідно знати, який компромат на нього має ця дівчина. Він продовжував ставити запитання, перефразовуючи та уточнюючи їх. Кіра відповідала впевнено, точно, жодного разу не суперечачи своїм словам. Складалося враження, що вона говорить правду, проте він знав довіряти їй не варто. За півгодини розмови у нього вже була ціла тека злочинів з причетністю Савського. Слідчий вирішив гратиме за її правилами, а потім, коли вона цього не чекатиме, зробить все по-своєму. Нарешті металеві наручники звільнили руки Кіри. Вона інстинктивно потерла зап'ястя та відчула полегшення. Віктор підсунув їй документи. Підпиши заяву про невиїзд та йди додому. Я про все подбаю. Якщо твої припущення вірні, то вже ввечері ми схопимо Юрія. Дівчина раділа своїй маленькій перемозі, адже десь на півсвідомому рівні боялася, що їй не повірять. До свого будинку дісталася на таксі прокрутила ключем у дверях і зайшла до квартири, зняла туфлі на високих підборах і одразу відчула полегшення, немов звільнилася від важких гирь. Повільно зайшла до спальні та поставила сумочку на комод. Застигла нерухомо та прислухалася до звуків, що лунали в кімнаті. Тихі, повільні кроки насторожили її. Дівчина різко розвернулася, і в її блакитні очі дивилося дуло пістолета. Кремезний лисий чоловік, який тримав зброю лише одним своїм виглядом, вселяв страх та змушував тремтіти. Зміряв кіру лінивим поглядом та спокійно, ніби говорить буденні речі, мовив Тобі привіт від Юрія. Добровільно підеш з нами, чи тебе поранити і понести на плечах? Позаду чоловіка з'явився ще один гість. Високий блондин з міцною статурою був дещо молодшим за свого спільника, але не менш грізним. Кіра постала перед примарним вибором, хоч насправді варіантів у неї не було. Сподівалася, що Віктор не підведе та виконує свою обіцянку. Дівчина перекинула роді локони волосся назад, які вперто падали на обличчя. Я піду, все одно хотіла з ним поговорити. Впевнено, наблизилася до громили, але він не поспішав звільняти прохід чи опускати зброю. Хижо зіщулився та пригрозив що без витівок будеш слухняною дівчинкою, залишишся неушкодженою. Цими словами він ніби підкреслив свою важливість та, задоволено посміхнувшись, зробив крок у бік, пропускаючи дівчину. Кіра пройшла до коридору та взула свої сліпучо білі кросівки, оскільки, як розмірковувала дівчина, в них легше тікати. Погляд блондина пропалював спину. Вона ніби не помітила цього та хотіла відчинити двері, Пальцями доторкнулася до дверної ручки і відчула холодну долоню на своїй руці. Контакт з чоловічою шкірою викликав неприємне відчуття, ніби тисячі крижаних голок встромили у тіло. Я сам відчиню. Ти йтимеш позаду мене у супроводі лисого. Кіра кивнула та забрала свою руку, звільняючи її з крижаного полону. Чоловік вийшов у під'їзд. Дівчина вирушила слідом. Він спустився на дві сходинки униз та зупинився, підозріло оглядаючись. Почулися швидкі кроки, що доносилися від сходів. Це підіймалися оперативники. Зненацька двері сусідньої квартири відчинилися, і з помешкання баби Галі вибіг Віктор. Націливши зброю на злочинців, владно озвучив наказ Не рухатись, повільно розверніться та покладіть руки на стіну. Це була несподіванка для порушників закону. Вони гадали, що ця дівчина легка здобич, та ще у квартирі заховали пістолети. Оточені як здобич хижаками, змушено виконали наказ. На їхні руки одягнули наручники та вивели з під'їзду. Кіра, вражена побаченим, залишалася стояти на місці. Віктор вчинив не так, як вони домовлялися, і дівчина зрозуміла легко з цим звіром не буде. Він відчинив двері та змахнув рукою, запрошуючи господиню додому. Як тільки вони опинилися в коридорі, Кіра не витримала. Я, звичайно, вдячна, що ти звільнив мене від товариства цих здорованів, але як ми тепер знатимемо, де переховується Юрій? Чоловік, навіть не позбувшись від своїх черевиків, впевнено пройшов на кухню. Поводився так, ніби бував тут досить часто. Не хвилюйся, мої люди знають, як добути інформацію. Ці негідники зізнаються, куди повинні були тебе доставити, і ми обов'язково навідаємося туди. Знаю, ти хотіла зустрітися з Юрієм, але я вирішив не ризикувати твоїм життям. Не було потреби дозволяти тебе викрадати та слідкувати за ними. Кіра ображена надула губки. Не подобалося те, що слідчий самовільно змінив план, а її навіть не попередив. Віктор не мав наміру надовго затримуватися у квартирі, оглянув приміщення і впустив двох оперативників. Поки мене не буде, за тобою наглянуть ці хлопці. Це заради твоєї безпеки. Кіра зрозуміла, чоловік піклується не про неї, а про те, щоб вона не втекла. якими би завуальованими фразами він це не називав, йому не вдалося приховати від неї істину. Нічого, цей хижак ще навчиться їй довіряти. Адже плани в неї були далекоглядні. Залишивши пильнувати дівчину, Сам відправився на допит затриманих. Повернувся аж увечері. Похмурий та невдоволений звернувся до своїх колег. Можете йти додому, я залишуся. Як тільки вони зникли за дверима, Віктор сів на кухонний табурет. Темна кола під очима виказували його втому. На запитальний погляд Кіри скупо повідомив Твої гості вказали на закинути приміщення, де нікого не було. Клянуться, що їх найняли, щоб привести тебе, і більше вони нічого не знають. Замовлення їм надійшло через електронну пошту, акаунт якої видалений, і, звісно ж, IP-адреса комп'ютера зашифрована. І тепер я хочу почути, чому ти така геніальна, цього не знала. Чому не знала? Знала. Я ж тобі повідомила, що Юрій бажає схопити мене. Про більше ти не запитував. Віктор нервово взлохматив своє чорне волосся. Ця дівчина доведе до сказу, замовчує важливу інформацію, а в кінці звинувачую його. Юрій втік, і тепер доведеться чекати, поки він знову запалиться бажанням схопити дівчину, або зробить помилку та викаже своє інше місце перебування. Чітко вимовляв кожне слово та уважно стежив за реакцією дівчини. Заради безпеки я ночуватиму у твоїй квартирі. Знайдеться для мене місце десь на килимку. Я мала намір запропонувати тобі диван, але якщо бажаєш килимок, то він повністю у твоєму розпорядженні. Кіра задоволено посміхнулася та набрала у тарілку ситну вечерю. Підозрювала. Чоловік добряче зголоднів. Пізніше вона розстелила йому обіцяний диван, і Віктор, побачивши чисті простирадла, повністю знехтував килимком. Вранці дівчина чаклувала над сніданком. Зовсім скоро квартиру наповнив аромат млинців, Віктор уважно спостерігав за її рухами, вправними і точними. Зараз вона дуже нагадувала йому дружину, яка готувала найсмачніші млинці у світі. Скуштувавши ці, він ніби перенісся в той час, коли був щасливо одружений. Кіра надто схожа на неї, і спогади про кохану боляче відзивалися у серці. Чоловік не забував перед ним злочинниця, тому весь час залишався на сторожі. Вони намагалися спіймати Юрія. Кіра прогулювалася містом, безрезультатно намагаючись виманити Савського. Рошок нічого не дав, складалося враження, що вони полюють на невидимку. І ось нарешті, на третій день, Кіра задоволено повідомила Я знаю, де Юрій. Щойно помітила його на онлайн камерах чернівців. Віктор нахмурив брови. Дівчина без зайвих слів увімкнула ноутбук та показала знайому їй постать. Як ти зрозуміла, що це Савський? Тут нічого не видно, здивувався Віктор, бо навіть його професійних колег з допомогою спеціальних програм не вдалося б вирахувати, хто на цих відео. Кіра хитро усміхнулася, а тоді мовила Дивись уважно на дисплей. Її сапфірові очі при цьому заблищали і дивилися кудись у невідомість, наче перебували зараз не в цьому вимірі. На дисплеї фото з відео заграло новими барвами, змінюючи картинку одна на іншу. Кіра управляла цим механізмом, підбираючи обличчя незнайомців та комбінуючи різні частини обличчя, поки не відбулося стопроцентне співпадіння зі Савським. І байдуже, що обличчя майже повністю закривав капюшон. Пам'ятай, ти обіцяв, що зробиш усе тихо. Я не хочу сидіти у в'язниці, і моя причетність до цієї справи не має бути доведена. Додала, побачивши його шок. Пам'ятаю, Чоловік на мить задумався і швидко прийняв рішення. Отже, ми їдемо в Чернівці. Я замовила квитки на літак і забронювала готель. Треба поспішати, виліт за три години. Чернівці зустріли їх дощовою погодою. Вийшовши з аеропорту, вони одразу застрибнули в таксі і назвали адресу. Судячи з відгуків в інтернеті, це один із найкращих готелів міста. Я забронювала нам люкс. Віктор всміхнувся. Чомусь на менше він не розраховував. Заради моєї безпеки прикинемося парою. Гадаю, вже якось поділимо номер і не погриземося за подушку. Впевненість Кіри йому подобалася. Вже за півгодини вони стояли на порозі своїх апартаментів. Номер сяє в своїй розкішшю. Найбільше погляд приковувало не м'яке двоспальне ліжко, а великий телевізор з диваном навпроти. Віктор невдоволено стиснув губи. Ти заплатила за це все краденими грошима? Ні, власними і важко заробленими. Під скептичний погляд чоловіка зізналася. Ну добре, не важко. Але я витратила багато часу на це. В мережі можна заробляти чесною працею. Слідчий не хотів з'ясовувати всі деталі. Це він зробить пізніше, а зараз йому необхідно втертися в довіру. Дівчина попрямувала до ванної кімнати, залишивши його розпаковувати нечисленні речі. Після неї Віктор вирішив змити з себе сліди дорожнього пилу. Закінчивши водні процедури, він зайшов до кімнати. Кіра сиділа на дивані у білому махровому халаті, підібгавши ноги під себе. Мокрі краплі повільно стікали з її вогняного волосся. Без косметики вона здавалася особливо чарівною, домашньою і справжньою. Її пустий погляд, спрямований в нікуди, змусив Віктора стурбуватися. З тобою все нормально? Дівчина повернулася до нього обличчям, і в її очах загорілися іскри життя. Так, я блукаю просторами інтернету. Для цього мені не потрібні додаткові пристрої. Забув? Не чекаючи відповіді, продовжила. Ти здивуєшся, скільки часу люди проводять в мережі. Спілкування онлайн поступово витісняє реальність. Люди, які, по суті, мали б стати ближчими одне до одного насправді, віддаляються. Дружини менше приділяють увагу родині, надаючи перевагу віртуальному спілкуванню. Ти б тільки бачив, які непристойні пропозиції пишуть деякі одружені чоловіки дівчатам. Я читаю ці листування і ще більше розчаровуюся у сімейних цінностях. Зрадливі хлопці, дівчата, що обговорюють своїх половинок з подругами. Здається, цей світ побудований на фальші. Ти читаєш чужі переписки?